واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون na wapigie mfano wa wakazi wa mji walipowafikia waliotumwa idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bithalith faqalu فقالوا انا اليكم مرسلون tulipowatumia wawili wakawakanusha basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine watatu wakasema hakika sisi tumetumwa kwenu قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون wakasema nyinyi si chochote ila ni watu kama sisi na mwingi wa rehma hakuteremsha kitu nyinyi mnasema uongo tu قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون wakasema Mola wetu mlezi anajua kwamba hakika sisi tumetumwa kwenu وما علينا الا البلاغ المبين wala si juu yetu ila kufikisha ujumbe ulio wazi قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم wakasema sisi tumeagua kuwa nyinyi ni wakorofi ikiwa hamtaacha basi kwa yakini tutakupigeni mawe na mtapata adhabu chungu kutoka kwetu. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun, wakasema ukorofi wenu mnao wenyewe. Je, ni kwa kuwa mnakumbushwa ama nyinyi ni watu waliopindukia mipaka?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 Arrahman, mwingi wa rehma, akinitakia madhara uombezi wa hao hautanifaa kitu wala hawataniokoa inni la fi dhalalin mubin basi hakika mimi hapo nitakuwa katika upotovu ulio dhahir inni amantu bi rabbikum fasma'un Hakika mimi nimemwamini Mola wenu mlezi, basi nisikilizeni. Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Akaambiwa ingia peponi. Akasema laiti kuwa watu wangu wangelijua. Bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin. Jinsi Mola wangu mlezi alivyonisamehe na akanifanya miongoni mwa walioheshimiwa wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wama kunna munzilin na hatukuwateremshia kaumu yake baada yake jeshi kutoka mbinguni wala si wenye kuteremsha إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون hakukuwa ila ukelele mmoja tu na mara walizimwa يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون na wasikitikia waja wangu hawajii mtume ila wao humkejeli alam yarau kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un je hawaoni umma ngapi tulizoziangamiza kabla yao hakika hao hawarejei tena kwao wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun na hapana mmoja ila wote watakusanywa waletwe mbele yetu. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe nabii watajie watu wako kisa cha mji mmoja kwani hicho ni kama kisa chao waliwendea wajumbe waliotumwa ili wawahidi. Baadhi wafasiri wanasema mji huo ni Antiochia. Tuliwatuma wajumbe wawili wakawakadhibisha. Tukoongeza nguvu kwa kumpeleka mwingine watatu. Basi hawa watatu wakasema, "Hakika sisi tumetumwa kwenu." Wale watu wa mji wakasema kuwajibu, "Nyenye si chochote ila ni wanadamu kama sisi." Na mwenyezi mungu mwingi wa rehma hakuteremsha wahi wowote kwa mwanadamu. Nyinyi ni watu mnaosema yasiyokuwapo. Wale wajumbe wakasema, mola wetu mlezi na juwa kuwa hakika sisi bila shaka tumetumwa kwenu. Na sisi hatuna wajibu wowote ila kufikilisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu ufike kwa uwazi. Wanamji wale wakasema, sisi tunaona kuwa nyinyi mnatuletea ukorofi. Na tunaapa lau kuwa hamsiti na huo wito wenu hapana shaka tapopoweni kwa mawe na na shaka mtapata kwetu adhabu kale yenye kutia uchungu. Wale wajumbe wakasema ukorofi mna unyinyi wenyewe kwa hizo kufuru zenu badala ya kuaidhika kwa mambo yenye kheri kwenu wenyewe mnatutuhumu sisi kuwa ni wakorofi na matutishia kutupa adhabu chungu lakini nyinyi ni watu mliopindukia mipaka ya haki na uadilifu. Akaja mtu kutoka huko mwisho wa mji akiwakimbilia wale wana mji akawaambia, "Wafuateni hawa waliotumwa kwenu na Mwenyezi Mungu. Wafuateni watu wasiotaka kwenu ujira wowote kukunasirini na kukongozeni." na hali wao wenyewe wameongoka na nyinyi mtapata manufaa kwa kufuata njia ya kheri na mafanikio. Na kitu gani cha kunizuia hata nisimwabudu yule aliyeniumba na ambaye kwake yeye si kwa mwinginewe ndio mtarajia. Je, nishike kwa kuiabudu badala ya Mwenyezi Mungu miungu mingine isiyonifaa kitu kuniombea kwao pindi Mwenyezi Mungu akinitakia madhara wala hawatuniokoa nayo yakinishukia hayo madhara. Basi hakika mimi nikiabudu miungu mingine badala yake yeye nitakuwa katika upotovu ulio dhahiri. Hakika mimi ninamsadiki Mola wenu mlezi aliyekumbeni na ndiye mwenye kutawala mambo yenu, basi nisikilizeni na mniti kuwa ni malipo ya imani yake na wito wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ataambiwa ingia peponi naye hali yuko katika kivuli cha neema na heshima atasema laiti kuwa watu wangu wangelijua nilivyokufiria Mola wangu mlezi na kunipa heshima nao wakaamini kama nilivyoamini mimi na sisi hatukuangamiza kwa kuwapelekea kutoka mbinguni wala huo sio mtindo wetu kupeleka majeshi tunapoyahidi kimataifa. Kuteketezwa kwao hakukuwa ila ni kwa ukelele mmoja tu tuliwapelekea. Na mara wao wakawa ni maiti kama moto uliozimwa. Eh, hasara yao inayofaa kusikitikiwa. Hatuwapelekei waja wangu mtume ila wao huwa wakifanya maskhara. Kwani wao hawayazingatii mataifa mengi yaliyotangulia tuliyahiliki Hakika hao hawarejei tena kwenye maisha yao duniani. Hapana, katika mataifa yaliyotanguliana yajayo ila wote watakusanywa mbele yetu na wamelazimishwa kuhudhuria mbele yetu.